บุ๊กทู สี่สิบห้าเปตินสตีริดเซตที่โรงหนังวคีนูเราอยากไปดูหนัง Radi bi šli v k i โน วันนี้มีหนังดีฉาย Danes je na sporedu en dober film. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ To je čisto nov film. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Kje je blagajna? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Ali so še prosta mesta? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Koliko stanejo v s t u p n i c e หนังเริ่มกี่โมงคะ g d a j se začne predstava? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Kako dolgo traja film? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Ali se lahko rezervira vstopnice? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Rad bi sedel zadaj. Rada bi sedela zadaj. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Rad bi sedel spredaj. Rada bi sedela spredaj. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Rad bi sedel v sredini, rada bi sedela v sredini.